Acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Pe cei împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngerește cugetând, și acum cu îngerii fiind cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuvincioase. Să lăudăm pe întâi stătătorii apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre cântând. Bucurați-vă, Petre și Pavele, apostolilor! Bucurați-vă! de început, fiind cu vremea început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, Apostol preales, te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea cântăm ție, bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, Bucură-te al tainelor lui Hristos, tenuitorule! Bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule! Bucură-te decât economii Duhului mai întâiule! Bucură-te că pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit! Bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit. Bucură-te, piatra bisericii prea nesfărâmată. Bucură-te, temelia mărturisirii prea întemeiată. Bucură-te, începătura cea puternică a credinței. Bucură-te, luminătorul cerești cunoștințe! Bucură-te prin care Hristos a slăvit, Bucură-te prin care satana s-a rușinat, Bucură-te, Petre, apostole, Bucură-te! Oh. Vederea ta cea înțelegătoare curățindu-o, a intrat în sânurile părintești. O minune și întrânsele ai văzut fără ochi pe Pe Hristos Dumnezeu împreună, fără de început, cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-l pe desul și cântând. luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din ce lumină care biruia lumina soarelui, tras ai fost pavele spre credință în Dumnezeită și vas alegerii te-ai făcut pentru aceea auzi. Bucură-te, privitorule al luminii cele nemărginite, Bucură-te, tăinuitorule al tainelor lui Hristos! Bucură-te, ritorul cel binegrăitor al bisericii! Bucură-te, prea înțelepte propovăditor al lumii! Bucură-te că întru tine viețuiește Hristos! care pentru lume s-a răstignit. Bucură-te că până la al treilea cer te-ai suit, Bucură-te că la lățimea raiului ai fost răpit. Bucură-te, marele învățător al neamurilor! Bucură-te al credincioșilor prin Duhul născător! prin care lumea s-a luminat, Bucură-te prin care întunericul s-a alungat, Bucură-te, Pavele, apostole, Bucură-te! toată firea celor ce sunt opavele, Te-ai lipit de Hristos cel iubit al Tău și Te-ai arătat împreună cu Dânsul un Duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste și cântându-L. împărtășit pe noi de dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise, pentru aceea glăsuim ție acestea. Bucură-te, Dumnezeitule, cu Dumnezeu unitule, Bucură-te, născutule, al luminii celei neînserate, pescarule al pescarilor, mai întâiule, bucură-te că te-ai arătat al Dumnezeiești fii părtaș. Bucură-te că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu. Bucură-te, Sfătuitorule, de trebuință al bisericii. Bucură-te, bătrân folositorul al turmei lui Hristos! Bucură-te, îndulcire prea desfătată a minților! Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor! Bucură-te prin care credința s-a înălțit! Bucură-te prin care rătăcirea s-a zădărnicit! Bucură-te, Petre, apostol. viață veșnică a rostit Petru către piatra vieții zicând, La cine afară de tine vom merge și să fim vii? Arătând astfel dragostea cea către stăpânul, a grăit către el, Aliluia! Aliluia! ai fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Pavele. În afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci într Duhul care era unit cu trupul, sau era fără de trup, Dumnezeu știe. Pentru aceea grăsuim ție acesta. Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită! Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat! Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii! Bucură-te, cămara tăcerii cele înțelegătoare! Bucură-te că pentru Hristos toate cunoaile s-au Bucură-te că toate le-ai făcut, ca pe cei mulți să-i mântuiești. Bucură-te al înțelepciunii lui Dumnezeu, în vas mult, încăpător. Bucură-te, apostole al darului celui din lege arătător. Bucură-te al lui Hristos, de-a sândeletnicire. Noaptea lui Iisus, ce gândire, Bucură-te, miros de viață purtător pentru unii, Bucură-te, miros omorător pentru alții, Bucură-te, Pavele, apostole, Bucură-te, oh, cei înțelegători cu adevărat ajung la Dumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu cântând. Aleluia! câștigat la brâu aur sau argint al tău, pe pământ, o Simone Petre, ce având în fricoșător numele lui Isus, ai împărtășit zestre fericită și prin trânsul minunile lucrai celor ce grăiesc acestea. Bucură-te, străină, hrana sufletului, Bucură-te, prea dulce băutura trupului! Bucură-te, Dumnezeiască ale fiei celor orbiți! Bucură-te, neauzită doctorie a celor ce bolesc! Bucură-te că pe ta vita ceea ce murisem, vii ai ridicat-o! bucură-te că pe Safira dintr-o dată moartă ai arătat-o. Bucură-te, cel ce pe Anania dintr-o dată mort l-ai făcut. Bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănoc l-ai îndreptat. Bucură-te, izvor care revarsă sănătate. Bucură-te, fântână odrăslitoare de vindecări! Bucură-te, cel ce ai gonit cu umbra bolile! Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pe Simeon ai omorât! Bucură-te, Petre, apostole! Bucură-te! petre de frumusețea Dumnezeirii lui Hristos, care a fulgerat în munte. Pentru aceea, văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă, cu strălucirile luminii cele nemărginite, bine este a petrece aici înspăimântat, cântând.

scoțându-le din cele neapuse, le târguiești mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși cu minunea grăiție. Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată, bucură-te, frumusețea cea ncuvințată a Scripturii celei noi, către adâncimea cuvintelor celor însuflate de Dumnezeu. Bucură-te, noi anul înțelegerilor, celor înțelepțite de Dumnezeu. Bucură-te, în altul tâlcuitor al Dumnezeiești întrupări. Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare. Bucură-te, că mare dumnezeiască a cereștilor comori! Bucură-te, materia cea trebuincioasă a celor învățători! Bucură-te, cel ce ai luat spre propovăduire neamurile! Bucură-te, cel ce se vârșești minuni de Bucură-te, Cel ce numele Lui Hristos ai purtat! Bucură-te, Cel ce te-a arătat mare mește al cortului nou! Bucură-te, Pavele, apostole! Bun! s-a văzut la sfârșitul vieții tale, celei dumnezeiești, o fericite Pavele, căci tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălțime de la pământ, săltat cu săltările ca și cu niște cântări, lăudând treimea așa. Aleluia! poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu înnoindu-i pe ei, pururea pomenite pe trem și locașuri darului arătându-i așa grăin. Bucură-te, surpătorule al umbrei legii, bucură-te, stâlp întăritor al adevărului. Bucură-te, Cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat! Bucură-te, Cel ce întru Duhul pe acesta cu Hristos ai legat! Bucură-te că în tabor lumina Dumnezeirii ai văzut! Bucură-te că alt soare cu totul luminos ta ai făcut! Bucură-te, Cel ce a intrat înăuntru luminii norului. Bucură-te că ai fost auzitor al glasului părintesc. Bucură-te, Cel ce legea Duhului ai luat. Bucură-te, Cel ce ai fost numit fericit de Hristos. Bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire. Bucură-te, cel ce pe credincioși în răbdare ai mântuit. Bucură-te, Petre, apostole, bucură patim ai pătimit, după simțire și gândire petre, căci biruite fiind deasupra la luminii celei firești ale tale, singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin trup, căruia căsând în Dumnezeu ai cântat, Aleluia! înțelegător te-ai arătat, tuturor istorisind în slava lui Dumnezeu. Vestirea ta a ieșit în tot pământul, propovăduind pe trăimea cea nezidită și pe Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce glăsuiesc așa. Bucură-te, Cel ce cu adâncurile Duhului te îmbogățești! Bucură-te, Cel ce cu cunoștința cea nejefuită te fălești. Bucură-te, casa cea prea cinstită al treimii. Bucură-te, biserica firilor doimii. Bucură-te, necuprinsă lățimea dragostei cele îndoite. Bucură-te, lungime, a dumnezeiești rânduieli celei mai înainte de veci. Bucură-te, neapropiată înălțimea teologiei! Bucură-te, nevăzută adâncimea economiei! Bucură-te, văzătorul al sfaturilor lui Dumnezeu! Bucură-te, mintea scuțită a descoperirilor! Bucură-te, focul a tot vederii, de Dumnezeu. Bucură-te, fântâna adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu. Bucură-te, Pavele, apostole, bun. pipăind ascunsurile cele nemăsurate ale adâncului celui prea înalt opabele. Ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! cei zadarnici în cuvinte și înțelepți, ca pe niște neînțelepți arătat arătat tu cel simplu, luând grai al înțelepții de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeiescului Duh, și ridicând pe cei ce cred la lui din inimă. Bucură-te a mângâietorului gură cinstită, bucură-te limbă cu foc îngrădită doborârea înțelepciunii celor înțelepți. Bucură-te lepădarea priceperii celor pricepuți. Bucură-te, Petre, porumbița cea albă a bucuriei. Bucură-te de Dumnezeu închipuită tăblița tuturor fericiților. Bucură-te, primitorule al cheilor, împărăției cerurilor. Bucură-te, vistierul tainelor lui Hristos! Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioșilor! Bucură-te, podoaba darului cea preamărită! Bucură-te, sărătura focului ceresc! curăte învățătura luminii cele neasemănate. Bucură-te, Petre, apostole! Bun! dragostei sale, arătând Hristos pașterea oilor. Dacă mă iubești, Petre, ți-a zis ție, paște cu o sârdie oile mele, pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca îndrăgire și cântând Aleluia. Aleluia. împărăția și slava și desfătarea, care se strică Biserica lui Hristos, crește, a mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel, dulce grăind și prea înalt ritoricind, pe care sărutându-l glăsuim unele ca acestea. Bucură-te, trâmbița adevărului, Bucură-te, chitara teologiei, Bucură-te, privighetoarea cerului, cea dulce greitoare. Bucură-te, rândunea lui Hristos, cea mult glăsuitoare. Bucură-te, vioară care ai viersuit Evanghelia lui Lui. Bucură-te, organ însuflat, de suflările Mângâietorului. Bucură-te, limbă de foc suflătoare, care faci să răsune cele dumnezeiești. Bucură-te, canon alăută și muza Duhului. Bucură-te, îndulcire încuvințată a urechilor mele. Bun! odihna tâmplelor mele. Bucură-te prin care de idoli m-am slobozit, Bucură-te prin care lui Hristos m-am logodit. Bucură-te, Pavele, apostole, Bucură-te, săvârșind pe doimea materiei ceea ce este cu nerânduială, ai cunoscut pe doimea firii lui Hristos, curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, singur văzător, nematerialnic al trăinii te-ai văzut, fără materie unindu-te, și acestea din inimă cântând pavele. Ah, Aleluia! Lumina cea întâi care din fecioara a strălucit, Lumina a doua pe tine, Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerările cele prea luminoase ale cunoștinței, de Dumnezeu luminând pe toți și deșteptând cu laude mulțumitoare cântau fie. Bucură-te, lumina celor întunecați, bucură-te, calea celor rătăciți, Bucură-te al minunilor lui Hristos, mai întâiule propovăduitor. Bucură-te al patimilor lui, pralesule mărturisitor. Bucură-te că tu singur lămurești a iadului pogorâre. Bucură-te că tu întâi ai vestit popoarelor învierea. Bucură-te, Cel ce ai cuvântat, revărsarea mângâietorului la popoare. Bucură-te, Cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu. Bucură-te, Cel întâi luminător al namurilor. Bucură-te, calul lui Hristos, cel ales alergător. Bucură-te, disc luminos al soarelui! Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu! Bucură-te, Petre, apostole! Bucură-te, Petre! bucur în chip de negreit pentru cele înalte o petre, cu Hristos iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea cum stai și de slava cea dumnezeiește începătoare te umpli, cântând neîncetat, Aliluia! Cânți lui Dumnezeu trăime, cu prea dulce versuire, cântarea cea întreisfântă, pavele și cu Duhul, cu cuvântul și cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe Duh prin închipuire pe cel întâi chip. Dumnezeu spre Dumnezeu, pentru aceea auzi. Bucură-te, icoana frumuseții cele întâi închipuite, Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu, bucură-te a lumii cele gândite de iznoavă descoperire, bucură-te arătare a celor gândite, bucură-te gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui gură de aur, bucură-te prea Dumnezeite zarea minții lui Dionisie, Bucură-te, privitorule, al vederilor celor nevăzute, Bucură-te, auzitorule, al graiurilor celor neauzite, Bucură-te, cel plin de roadele Duhului, Bucură-te, îndestulatule, de darurile Lui, Bucură-te prin care treimea a fost propovăduită, Bucură-te prin care unimea a fost preaslăvită. Bucură-te, Pavele, apostole, Bucură-te! Petre și prea iubitule Pavele, părinții cu cernicii noastre, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viersuiesc. Aleluia! Aleluia! Ce petre, ci prea iubitule Pavele, părinții cu cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viersuiesc. Aleluia! Aleluia! prea dulce Petre, ci prea iubitule Pavele, Părinții cu cerniciei noastre, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viersuiesc. Alilu. de început, fiind cu vremea început, de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu cuvântul. Și trimis fiind la noi de la Tatăl Apostol preales, te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea cântăm ție, Bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, Bucură-te al tainelor lui Hristos, tăinuitorule! Bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule! Bucură-te decât economii Duhului mai întâiule! Bucură-te că pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit! Bucură-te că pe acest adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit. Bucură-te, piatra bisericii prea nesfărâmată. Bucură-te, temelia mărturisirii prea întemeiată. Bucură-te, începătura cea puternică a credinței. Bucură roagă-te, Luminătorul, cerești cunoștințe. Bucură-te prin care Hristos a slăbit, Bucură-te prin care satana s-a rușinat. Bucură-te, Petre, apostole, bucură-te, Petre. arătat mai înainte îngerește cugetând, și acum cu îngerii fiind cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuvincioase. Să lăudăm pe întâi stătătorii apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre cântând. Bucurați-vă, Petre și Pavele! apostolilor, bucurați-vă! Sfinților Apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ce cunun de laudă vom încununa pe Petru și pe Pavel, pe cei despărțiți cu trupurile și împreunați cu Duhul, pe mai mari propovăduitorilor de Dumnezeu, pe unul ca pe o căpetenie între ceilalți apostoli, iar pe acela ca pe cel ce mai mult decât toți s-a ostenit, că pe aceștia cu adevărat după vrednicie, cu cununile slavei celei nemuritoare, îi încurunează Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă. Sfinților Apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ce frumusețe de cântări vom lăuda pe Petru și pe Pavel, pe cei ce sunt aripile cunoștinții de Dumnezeu, care au zburat pe la margini și la cer s-au înălțat, mâinile Evangheliei Harului, picioarele propovăduirii adevărului, râurile înțelepciunii, cornurile crucii, prin care a surpat sprinceana demonilor Hristos cel ce are mare milă. Sfinților Apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ce cântări duhovnicești vom lăuda pe Petru și pe Pavel, pe cei ce au junghiat necredința în Dumnezeu și gurile cele neastupate, săbile Duhului cele înfricoșătoare, frumusețile Romei cele luminoase, desfătările a toată lumea tablele cele înțelegătoare ale legii noi, de Dumnezeu scrise în Sion, pe care Hristos i-a chemat Cel ce are mare milă. Sfinților Apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veniți astăzi adunările credincioșilor, împreunarea cea frumoasă cu bună laudă, pe meșterii Harului cei aleși, pe Petru și pe Pavel cu cuvioase laude să-i încununăm, pentru că fără pismuire tuturor cuvântul semănând, cu acestea harul Duhului a îmbogățit și vițe ale viei cele adevărate fiind, strugure cop nou ne-a făcut, care veselește inimile noastre, către care să strigăm cu față descoperită și cu curată cunoștință zicând, Bucurați-vă pierzătorii celor necuvântătoare și slujitorii celor cuvântătoare, bucurați-vă alegerea cea frumoasă a făcătorului și ziditorului a toate, bucurați-vă solitorii celor buni și gonitorii celor răi, pe care să-i rugăm să se roage pururea către Făcătorul și Învățătorul, să dăruiască lumii pace stătătoare și sufletele noastre mare milă. Sfinților Apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe luminătorii cei mari ai bisericii, pe Petru și pe Pavel să-i lăudăm, că mai mult decât soarele au strălucit întru tăria credinții și pe păgâni cu razele propovăduirii, din necunoștință i-a adus la dumnezeiasca cunoștință, pe unul pentru că pe cruce pironindu-se la cer călătoria a făcut, unde cheile împărăției de la Hristos a luat, iar pe altul pentru că cu sabia fiind tăiat, la Mântuitorul a mers după vrednicie se fericesc. Și amândoi împotriva lui Israel grăiesc, căci asupra Domnului însuși, cu nedreptate, mâinile și-au întins. Pentru aceasta, cu rugăciunile lor Hristoase, Dumnezeu nostru, surpă pe cei ce sunt împotriva noastră și credința ortodoxă o întărește ca un iubitor de oameni. Sfinților apostol Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prasnic de veselie a strălucit marginilor astăzi, întru tot cinstită pomenirea înțelepților și mai marilor apostoli, a lui Petru și a lui Pavel. Pentru aceasta și Roma se bucură, dănțuind încântări și laude. Să prăznuim și noi, fraților, această prea cinstită zi cu laude zicând, Bucură-te, Petre, apostole, și de aproape prieten al învățătorului tău, Hristos Dumnezeul nostru. Bucură-te, Pavele, al tuturor prieteni și al credinții propovăduitor și al lumii învățător. Însoțire sfântă aleasă, ca cei ce aveți îndrăznire pe Hristos Dumnezeul nostru, rugați-L să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri, ale Sfinților Apostol Petru și Pavel, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

de los în aleluia și-a dat până Alleluia. Aleluia, că lângă este mila lui, Aleluia. Cel ce înalt, aleluia, când veac este mila lui, aleluia, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri.